Me despierto en esta cama inmensa sin preocupaciones. Me tiran misiones, todas las describo en mis canciones. De chamaco nunca fui lo que mi Mike hizo para mí, pero me fui en un viaje y me en todo lo que me convertí. Yo he hecho cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Los federales me han interceptado los celulares porque saben cómo es que mi flow me meto en root to Y aunque esté con tu tío comprando muebles, te doy dembow, bow. Mucha cautela cuando pasa cocuyuela. Bendición, abuela. Mañana estoy en Venezuela haciendo un show que tengo por contrato, así que no te pierdas porque el lunes estoy de vuelta PR en la misma mierda. Cocu tiene torta, pídale en chavo para las cortas. No te das cuenta que a esta altura a mí no me importa que se maten los que tengan que matarse en los sectores. Y cuando me muera yo ninguno va a llevarme flores, que el paseo es demasiado estrecho, a veces me empatillo el Ferrari amarillo y salgo a 120 del castillo, me trepo al expreso y de camino para mi casa pienso que ya no quiero ser yo, solo quiero un nuevo comienzo en un nuevo camino y no salgo del submarino, todas las gatas es lo mismo. Yo ni plancho ni cocino, pero quiero chavos para explotar en los trajes de Bibi. Nada de onda Civic, quiero una Range Rover como Los días pasan, las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. Hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Los días pasan, mientras las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. Hay que seguir viviendo. esta aborrecía se casó con un cantante y es desesperante no poder ir ni por restaurante, vivir en la oscuridad y si te hablo con honestidad, ella de un 100% de ella y yo no di ni la mitad, así que rompimos, cogimos los caminos que cogimos y nunca he sido un tipo de esos de palabras, no soy fino, si descuidas de mis hijos se me acercan a los puntos, te voy a buscar y voy a enterrarte con tu macho junto, explosión, todo aquel que dispara un cañón, explosión, vamos a darte 200 en el melón, yo no tengo nada que probar ni te tengo gente a quien probarle. Que Dios me guarde y en verdad no sé si yo estoy tarde. Dicen que el infierno arde y que el cielo es pa' gente buena. Procura calandar mal que tus huellas en la arena. Porque no se sabe dónde te metas, con quién tú roces. Las caras todas se ven y el corazón no se Los conoce. Días pasan, las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. Hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Los días pasan las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Gloria a Dios. From the champion sounds, Correa. Flight Twilight. Y mi cantante favorito, O'Neill. The Street King. El mueca. En la pose. Y detrás del micrófono el príncipe. Los días pasan. Y yo sigo aquí. Viviendo mis días, echando para